bawa maksudnya kita naik sepeda ha yani drive drive ha nah al asal jawaz al asal mubah al jawaz jawaz untuk perempuan apa du isir mobil atau apa du apa menitir menitir ha? menitir niupir niupir drive ya kan tahu drive ha al asal mubah al jawaz kecuali kalau ada walau apa apa itu نعم ولو سبيدا ولو أبا أبا الأصل إلا أن تكون هناك فتنة كلو أدا فتنة أدا بهايا أدا إتو حرام بكان السبب حرام أنتو ديابوات سبب فتنة يعني أدا المسألة مفهوم جاء سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنتم برمبوان ين ين درايف موبيل بيسا تا فقال الشيخ الألباني سبحان الله أنت سيئنت وقت دبات وقت جمع إسلامي يدي من جمع دبات سما علماء يما سنة سنة علماء سعودي tepat sama dia dia cakap tak bisa itu haram nah ha, tersyubuh sama lelaki فقال Syekh الباني سبحان الله apa yang dia cakap itu bahaya mungkin tak aman tidak aman nah ha, satu hari dia drive lepas tu tayar apa boncor lepas tu masalah فقال Syekh الباني سبحان الله siapa yang lebih aman yang lebih cocok untuk perempuan mobil atau unta sahabat unta sahabat Rasulullah SAW macam asma lain-lain dia atas apa atas unta mana yang lebih selamat yang lebih cucuk yang lebih bagus perempuan atau unta tapi Rasulullah bagi dia apa apa guna apa unta dan lain-lain wajah anna rakibul hisan jahil hisan wajah himar kildai ada kuda ada unta ada antara sahabat Rasulullah SAW al-asr mubah Itu cakap itu haram tersyabuh atau apa-apa. Itu kalau ada ilal, itu cakap mafsada, itu cakap, itu bisa. Tapi mutlak haramun lidati sangat susah. Tak ada dalil. Langsung 100% tak ada dalil. Dan dalil ini sekarang fatwa lajnah daimah hari ini beda fatwa lajnah daimah waktu Syekh bin Baz. Waktu Syekh bin Baz fatwa lajnah daimah haram. Sekarang waktu fatwa lajnah daimah al-asl mubah kecuali kalau ada apa? فتنة كم باني أنت فتوى شيخ الألباني رحمه الله تعالى مفهوم يا أخوان في الله كم باني تسبيدة أدى حجاب أدى جلباب سمبا سمبورنا أدى فتنة ada masalah, tak ada masalah. Tapi kalau ada fitnah, ada bahaya, ada apa-apa, sini haram. Bukan untuk drive itu, untuk apa? Fitnah. Muharramah li ghairiha, laysa li dhatiha. Mafhum ya Afan Fillah? Adha wa sahab. Tadal. Yang suka-suka, yang tak suka, la basi itu semua perkataan ahli ilmu. Kalau ada ikhwan yang suka perkataan saya, ahyakumullah. Kalau orang yang tak, tak suka, tak ada apa-apa. Itu perkataan ahli ilm. Itu fatwa saya sudah 10 tahun. Antum faham tak faham ya Allah. Antum saya tidak ada masalah. Kepada saya lebih bagus saya mengajar keluarga antum Antum drive. Kalau ada saya ada perlu dia buat untuk saya. Lebih bagus saya panggilan cari orang lain untuk tolong saya. Contoh saya sakit atau apa-apa. Lebih dia bawa saya. Anak saya sama dia. Mana yang lebih bagus? Itu atau cari manusia untuk tolong. انتم فاهم تفهم نعم إتو عقل يا أخي مفهوم أنا إتو سما فتو أهل العلم جلس جلس شيخ الباني أدم من بحسن يم بالين بقوس ممكن كم انتم تدي جزاكم الله خير